Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. Ongi etorriak entzule, kantuz, kantu emankizun berri bat izango dugu gaurkoan eta diska berri baten ezagutzeko aukera aprobetsatuko dugu gaur, hori bezala gonbidatuak izango ditugu gurekin eta beraien bidez ba, diska berri honen inguruko argibide guztiak bilduko ditugu. Eh? Gaur, muda, taldea gonbidatu nahi izan dugu, orain aste batzu, orain aste zunbaitzu ba, entzungo zenuten, badoken aurrerapen singela e, plazaratu haitzuten, iragarriz bautxailan beraien lana plazaratuko zutela eta hemendik gutxira eh, izango dugu saltokietan beraien ba, obra eta guk ba, kantuak bereskuratuko ditugu eta entzungo ditugu gaur ezagik primiziaz <laughs> Entzu, entzun hile zan da beste irratietan edo? Ez, ez horrenik ez. Gu, nagara bai, bai, hori da. Bai, Esklusibitatea duzu. Esklusibitatea, bikain. Ba, hemen eh, maiaren inguruan, Hortziegoa, Amaior Kostajat eta Maitena Behan ditugu, muda taldekoak. E, orotara bost Bai, hori, da. Eta hiruak hurbildu zarete diska honen inguruko argibiden ukaiteko, erran bada zuen lanak entzun izan ditugula ere, zuzenekotan aritu izan baitzarete, zazkenaldian aldian ere eta gure irratiak antolaturiko tranplenean ere parte hartu duze. Em, abia puntura joko dugu astapen batean. Em, xutik taldean aritutakoak ere bazarete, eh, beste proiektu bat da honakoa, nola abiatu zen eh, taldearen e, pizteko gogo hori edo? Ba, sizen eh, be, sutiken ari ginelarik justuki eh, talde hortan edo talde horren bitartez e, Eta, mm, eta bo, egia ezan nik emeia hori nuen folk talde bat sortzeko. Eta enekien sobera noiz, baina eta hori eskatu nion e, ama jugeri lehenik. Janion, e, ados izan, izango zinateke ez dakit... Eh, ez dakit epe luzeago batean dola talde baten sortzeko, eta folk eh, estiloan eta baiet, eta gero hortzira ipatu, eta hori, hortzi uh, eh, ados ere, beraz, ez dakit gero nik sutik gelditu nuen, eta bo gauzak azkenean uh, aski naturaltki egin dira, ez, dut gogoan susen noizera baki hartu ginuen, baina mintzatuz, eta are, mhm. hasi ginen uh, taldea muntatzen. Mm. E, sorreraren abia punto beraz, e, folk ere aritzea zen, hori o, o, nahi hortarik e, sortu zen. Bai, bai, bai, bo gero beraz ez gira bakarrik folkean, eh, orain eh, azkenean taldea <laughs> e, garatu da edo ontu da, behar da gure proiektua ontzen, eta ontzen ari da, ino, ez da. Ara, beraz, e, naturalki egin ditugu gauzak, ez dakit? E, bai, ara. Kusten ginoen behar maitenaren gogoa eta ustut ginela ere pixka bat horren sustengatzeko eta aintzinera eramateko bere proiektu nunbait pertsonala hasiera batean eta gero gullotu gira bere gogoari eta beraz sortzen da muda Oina, egia ejan maitenaren ideia eta gogoa zela eta eta gu plazerrekin baietze geniola sustengatzeko proiektu jana. Mhm. bai, gure lana bai, eh, eh, izan da gehien bat maitenaren kantuak eh, sustengatzea, gero berra gure estiloare garri dugula poliki, baina mhm. guk bakarrik maitenaren kantuak sustengatzen dugu berez gehien bat. Talde bat da, baina bai. ere bere... Bere, bere proiektu pertsonalaren inguruan. Ez maitena ez Ni egin teia horren kontra borrokatzen <laughs> Ez, talde bat gira eta... Ez umaita entzinen zartzea baina arazu, ba, baina hola da, bere proiektu pertsonalaren inguruan da hori sortu. Bai, mamia, ah, baina gero, ala, eh, bakotsak bere lekua badu eta bakotsak bere nortasuna ekartzen du taldean eta mm. emaitza hori da, azkenan diska hori da, eta pentsatzut bakotsak bere lekua mm, duela talde hortan eta, eta askatasun guzia ere. Ez da, ez da manatzailerik. <laughs> Bai, forma hartzen ari den talde bat. Hori da. Eh, bai. Aztapeneko bai, bai, bide horretan. Bai, bai. Hori da. Bai, taldeak lagu urte ditu guti gura bera. Ez pa nahiz trompatzen. Bai, horako zerbait. Ba. Erabaki hartu ginuenetik. <laughs> ba, dagoeneko zuen lehen diska, mm. zuen lehen umea e, atera da, edo ateratzeko tanda, e, mm. mendik gutxera ez, ondoko astean edo izango baitugu? E, bai, e, ba, bai, aste horretan, ba, normalkio, Ondoko egunetan, bai. jarri <laughs> ah. Ah. bai, Biarkoa hasi da egun, deitzen da diska, zergatik? E, hori be, kantu baten uh, itzak dira, justuki uh, aitor sarasuak uh, idatzitako zoaz lasai uh, kantukoak. Uh, izan eh, ba, ginuen, lagun bat haman komunean eta uh, biziak egin du hildela eta justuki momentu hortarik goiti be, biharko da sida egun eta asko maite zuen taldea eta, eta bazuen gogo bat uh, nunbait gu pixka bat eramatea eskuinezker e, eh, jotzeko kontzertu bat zuen emateko, eta asko asko maite zuen. Eta ara, beraz pixka bat omenez e, lagun hori hortik etorri da gogoa titulu hori edo ematea ere justuki hori aipatzen zuelako. Ba, entzungo dugu zuaz lasai? Bai, hori. <laughs> zaite finuita Bakantuz kantu saioan segitzen dugu, e, gaur muda taldearen lehen lan luzea deskubritzen ari gara, biharkoa hasi da egun izeneko diska e, plazaratzekotan baitira, e, dagoeneko ba, dena dute, diska fisikoa bakarrik, falta, mm. zaigu, baina hemen gutxira izango dugu. E, Zema kantu orotara, bildu dituzte diska honetan? Amairu kantu. Amairu kantu. kantu eta e, sorkuntza lanak gehienak naiz eta e, badiren ere bai badira bi, bi kantu, kantu. kantu bai kantu ah. hiru berritzartu ditugunak, ben, guri berritzartu ditugunak, <laughs> erdi sorkuntzak dira ere. Bat, uh, bat, bai, bai bat xutik eh, taldeari, berritza, bai, bai, ba, <laughs> eta gero, bai, begiz begi. Eta, eta eh, patxik egin ditu? Laguneri, eta eta irugarrena. Amerikara noa? Amerikara Denak eh, guri hartutu. Bai. Mhm. Etxean gelditzen da dena. Horri da, bai. hori da, <laughs> beste musikarien baimenarekin ala ere. Bai, <laughs> ba, pieza ezberdinak, sorkuntzak gehienak, berriz hartuak izan badira ere hiru kantu, esan duzuenaz. Artu dituzuen kantuak, sartu dituzuen kantuak, azken urte hauetan atondurikoak dira, edo preseski diskarako e, lanean hasi eta eh, kantuak landu dituzue azken garai hauetan? Ez, badira mm, kantu uh, nahiko zahak, um, mm, fe nahiko zahak bai, ama jurte dituztenak, eta, mm, eta hori eta gero azkenean gure lehen proiektua etzen diska baten itea, da justuki kantuak sortu ditugu, eta... Eh, eh, ba hori, amairu kantu horiek ginituelarik, prest ebe haiginan, ea berdin momentua zela diska baten ateratzeko. Diska beraz etzen lehen helburua. Lehen helburua zen e, kontzertuan itea, taldearen sortzea, ontzea, eta eta ara. Zuzenekoekin hasi zarete, zunako harrera izan duzu, eh? Ona. Ona, ona, bai, bai. bai. Asko ibilizarete? Zasko, euh, baina zenbat kontzertu baitu uh, bos pasei. Ba, holako zaitu. Okay, no? uste bat Ba, eta Bo, denbora hartzen dugu egia ekan, eh? <laughs> Ba, bai, ba, amak bat gehienez. Amak bat gehienez. Bai. bai. aldi oro bai eh, ongi, ongi pasada eta publikoak eh, momentu goxo bat pasadu eta bizut guk ere, beraz, eh, hortan, uh, mm. hortik ateratzen girelarik eh, momentu gozo bat pasata eta jendeak ere, bikaina. bikain. Kontengira. <laughs> Esango zen lukete nahiko intimoa dela, egiten duzuena edo eskaintzen duzuena. Intimotasun hori helarazten dela ere kontzertuetan, lekuak baduela garrantzi, ez dela... Bai, bai, gero aritu girala ere... Mm, Orokorrean hola da eta bustu txekatzen dugula ere pixka bat hori zaitea toki goxo batean anuna ara nahiko intimoa den. Baina egin ditu egin ditu ere zena hundiagoak eta bi gauza desberdin dira baina egia pixka bat intimoagoa delarik sortzen du hmm. Eta da, musika nahiko lasaia da batzutan eh, ara badoa mugitzera baina azkenean... Eh, uste dut eh, garrantzitsua dela izaitea tokitxo hori. Ba, entzungo dugu beste pieza bat, dirutzen mazaizu, e, eh? eh, zagetu ongi hauzkatuko, bia ju esan duzu ez? Bai, bia ju, kortxika jez da. Adar? <laughs> Hori da. Eta zer kontatzen duzu? E, uh, beraz, kantu hori, ba, beza ahenetariko bada, <laughs> justuki. Be, justu gaia, be, beraz, kantu horren sortzea da da nola sortu den kanturi joan nintzen kortxikara kantatzerat, eh, badu ba zonbait urte. Eta ez dakit bizpairu egun uh, eh, egazkin hartu eh, justu kantu horren airea atxeman nuen, hola gitajan hiru akorde. Eta kortxikara tarri batu nintzen, eta ango kantari bat ezagutu nuen. Ba, berak gomitatu zidan, eta gomitatu ninduen. Eta mm, Eta hori airea entzunara zinion eta jantzautan, bom, zazia, zazia, zazia ibiltzerat eta nik itzak emanen dizkizut eh, kantu horren gainan, bi, eh, bi horren ez. Eta beraz joan nintzen, eta bi horren geroago, eh, zulin nintzen, eta justuki hori kantu hori, itz horiek sortu zituen. Mhm. Eta biskada kortxikak eta euskal kulturaren arteko elkarrizketa bat. Mm. Bantzungo. Bai. Thank you. colori vasco sopra lo paesi dascu pulando come l'altagna y e la valagna Eguava la escalera Viera e così ribeda, spazzata da livanti scemi, giunti da sto orizzonti estremi. Mi piaci stavi. da taldea dugu protagonista, hortzi e, guaz, amai eta maitena behan ditugu gurekin. E, maitena, zuke idatzi dituzu letra guziak? E, eh, bat ere. <laughs> bat ere. Taldean eh, eh, izanako zerbait edo? ez, ez, idazle hainiz Idazle, bai, hainitza hainiz, badira, um, Bara, ez dakit eh, izenak erraiten aldira ere, eh? adibidez uh, diska hortan parte hartu du Aitor Sarasua, bertsolariak, Antion Lan, uh, aritz bidegain ez da diska hortan agertzen baina uh, ondokoan agian, <laughs> <laughs> izbatzu baititu idatziak guretako. Hala, gero Ione Josie, Antoine Tramini, eta, ala, eta gero badira, xutikeko kantoak, bera, bai patxi patxi amulat begiz begirentzat eta patxi eta patxi bidar uh, ah. dako. Zure begitan kantuaret. Hala. Eta eh, kasu horretan nola eh, izaten da? E, gaia zuek ematen duzue eta orduan? Uh, dependitzen du. Dep bi kasuak dira edo uh, idazle horiek imintzatu gai bat eman eta eta horiek hitzak uh, sortu edo bestenaz gertatu izan zaigu ere uh, eh, oietariko batzuk heldu direla letrekina eh? jadanik idatziak eta ea guk musikaratzen alditugun hala eta hortako azkenean eh, denbora hartzen dugu eta gauzak kasualitate ziten dira ere jendearekin mintzatuz uh, ez dira manatzen diren gauza batzu ere jendeak uh, alduena iten du idazleak alduena alduten aiteute eta ara mm Eta e, letrak e, hartzen dituzte oinarri gero musika jartzeko gainean edo e, nola izan da? Be, bai, gero e, letrak ukan eta e, ene lana behar bada hori litzateke aire hildo bat sortzea. Eta gero, ba, ortsi amaiur patxi eta pituri erakutsi eta horiek dituzte moldak eta guziak egin. Mm Hala, diskaren zata. Ongi, ongi moldatu zarete? Ez, gero nahiko, ba, beti bezala, talde guizietan <laughs> bezala, badira beti, baina nokmala da hori da moldaketaren parte bat. Eta baina garrantzitsuena da mm, maitena iristen delarik hitz batzuekin eta deia melodia eh, idei batekin gero guk gehitzen ditugu edo kentzen <laughs> gauza batzuk eta hortik eh, sortzen da gero kantua edo emaitza. Baina, ara, beti, bai, da nunbait sohkuntzaren eh, etapa bat, eta... Mhm. Ba, entzungo dugu ondoko kantu orain, eh, musikariaren balada. Hai. sortu du partitura baten gainean Arean dutan musikariaren potretan hasret ari bat segitzen du, e, gaien aldetik e, musikalki ere bada lotura kantu bat eta bestearen artean edo bat ere ez? E, Nik jango nuke bat <laughs> ba, bat ere ez, Giro bat bada, baina... Giro bat bada, bada taldearen... Eh, Azteko senuaretik bada taldearen espiritu bat, gero hainbestetan jo kantu kantoiek, jan, jan bezala, nola urte egiten ditugula kantoiek, eta automatikoki evoluzio bat hartu dute eta ala ere lotura bat badute ber eh, preso bat gero temak ez dira bortxaz berdinak. Mm. Yes. Bai, da gehiago musikalki loturak musikalki egiten dira gehiago hitzekin baino edo gaiarekin baino. Da, ara espiritu musikal batean, baina gero, jakinez musikak ez direla baita espada denak estilo berdinean. Mm. Beraz da pixka bat hori guk nola senditu ditugun eh, nola se, mm, bata bestearen gibeletik ematea eta mhm. baina da uste badela giro bat or, oroko folka dena eta gero badoa pixka bat eskuin ezker eta mugitzen da eta baina beti bada ari hori nun folka bai. begitzen den eta bidaiatzen dugu pixka bat denetara gero. Eta gai e, gaien inguruan e, egunerokotasunari gehi lotuak zarete, e, gai unibertsala gehi onkitu ditu zen, nola, oroar, Boa, denetarik aurkitu? Denetarik bada, eh, badira Euskal Egean e, bizitugun e, egoera batzuen aurkezpenak. Gero um, ere urpiltasun bat, ere ez pertsonen guruan diren bai. gaiak bereziki, aski, ez dakit... Nostalgiari buruzko gaia, baina biziki pertsona, ez dira garai orok, eh, garai eh, zabalak, eh, gai zabalak, dira biziki pertsona inguruan diren, bai. aski intimoak diren gaiak bai. bereziki. Bai, da balitz pertsona batek bere historioak ondatzen bezala, mesala, eta ez da baita beti talde baten edo egoera baten, da pixka bat pertsona batek bizi izan duen esperientzia eh, bat eh, edo... Bai, bo, hori da, uh, Euskal Herrian bizi ditugun egoera batzu, adibidez, eta, mm, bo, zabala egoiteko, baina hori gero badira, ez dakit, bada, kantu bat uh, amatasunari buruz, bada kantu bat uh, uh, eriotzari buruz, amodioari buruz ere, bo, gaiak biziki intimoak dira, uh, ara, Denetarik bada. Uste dut, bai. deia zedearen eh, izenean, eh, pixka bat dena laburtzen dela ere, nahi du biharkoa sida egun. Beraz, gaurko gaiak eh, biharkoak dira ere, eta eta pasa direnak ere beti biharkoak dira, beraz. Bo, agian ez denak. <laughs> agian, agian. Baina <laughs> bai. gaurko, gaur egun momentu hortan eta tenore hortan... Mm ala dira eta ba, ara, baina gauzak aldatzera doazte biak, beraz. Eh. Mm. E, ama tasuna ipatu duzuela, mm. ama kantua horri buruz. Bai, adibidez, bai bai, bai, bai, bai. Entzungo dugu. indarri gabe naiz gelditzen Bularrean txabelan minak nau betetzen Nolaz nik aurrik ezin dudalaukan Nolaz bizia tripatik ezin sortu ezkontza faltsuak Orleen aldi sortu ziren ere ametsak Familiaren eraikitze proiektuak Biziaren aitak aspaldi egin gaitu ezkongai eta Aite mindu baina jenko berberak Ala bizi sorteak ametxe azken eh, kantu bat entzungo dugu hemen digutxira, azkenekotan gara, eta biharkoa hasi da egun entzuteko ere, bago guan hartu hemen digutxira eh, salmenta gunetan ere izango dela. Eh? Musikari batek zioen, eh, beste elkarrizketetan edo, eh, salmenta gehien bat kontzertuetan zuzeneko egiten egiten. Zirela ezakitzuek ere sentimendu hori duzuen, edo... Ez ez badala... Bai, gero... Dio begira, eh? Bai, bai, bai. gero... Be, nunbait eh, ara, ez gira Euskal gira, beraz, jana dut, eh, nahiko ere mu txiki bada azkenean, eta gehien bat da kontzertuen ondotik e, jendeekin hitz egitean, eta hola, edo, jendeak kontzertua ikusi eta ukango du gogoa uh, zedea erosteko, edo ez. Mm. Beraz, uh, Eh, ez da nunbait promozioari esker erosiko duela zedea, ez da izango, ate ikusi dut publizitatea erosiko dut zedea. Da geho kontzertu baten ondotik, kontzertua ikusita, gogoa izango dut, eta beraz edo zuzenean e, eh, erosten alko digu, <laughs> edo, eh, edo beste toki batzuetan, ala nola Ba, jonan... Uh... Eh, usaiako dendetan, uh, eh, elkar dendetan normalki, eta... Ja. Biarritzen, ekisaltokian, daian normalki isaia ostatuan, eta holako usaiako tokietan. Mhm. Eta mm -hmm. interneten, eh, plataforma ezberdinetan ere... Momentuko... Momentuko ez, ez, normalki momentuko hasten gira gure txiska, fisikoa Bakarrik eh, zer gaik, muntu batez bai, muntuko zer. Itxungo guzu. Eh. Zenbatean izango da? Ze, ba, preziotan? Ah, gero, <laughs> ah, elker, disketan, elker eh, denetan ezakigu, hori ez aiek dutelako erabakitzen bai. prezioa, guk balakigu bakarrik direktuki salko gula, no, elke amarre eurotan. Amarre euro ingorotan. Mm. Ba, zuzeneko dara begira ere jarriko gara, hola hasi duzu, diskara iritsi zarete, eta zuzeneko ekin segituko duzu, Em, baitu zaitzorduak lotuak, e, bira berezi bat ingo duzu diskaren aurkezteko, edo nola, nola harituko zarete? Be, hor txela emeritzean, egingo dugu gure diskaren presentaketa bai honan, uh, ah, medikoaken uh, eh, elkarte lokalean, itxan zango gira pixkat, Eta hori ingo dugu igandea jatsaldez, peskat askari kontzertu bat, behiak zerko ditugu gure Facebook gunean, eta gero, el, aste bat berantago, goita lauan, harituko gira baigo gehin uh, Gero beste batzuk heldu, baina... Konfirmatzekoak. Hori da. Hori da. Bidean ikusten duzuen, ora joan, eta zuen asendaren arabera ere? Bai. Bai. Eta baduzue kontakturik, webgunerik, eh, sare sozialik, e... muda taldari buruzko informazioa biltzeko edo? Badugu Facebook eh, hori uh, bat muda izenean, eta hori informazio gehienak uh, ezartzen. Mhm. Zuen, sedea zein da, e, batez ere inguruntan aritzea edo planteatu duzu edo asmo edo ametsik baduzu ere Euskal Herriaren itzuli egite edo? No? Ah, be, bikaina litzateke, da. Gero, uh, gero nire ustez, uh, eh, hildo nagusia da plazera hartzea. Hori esi da, bakotxak gure bizia dugu. Beraz, uh, be, goxoan itea gauza, kaskenean, eta pasako, gertatuko da, gertatuko dena. Ikusiko dugu, gero, uh, ara, bai, gero okasioak presentatzen badira, nola ez, posible balima dugu, uh, agertuko gira. Mhm. Hori esi da. Hai. Ongi da, ba, ez da getze bai gehitu nahiko zenuketen, gaurkoaren arira, diskaren arira, edo hortan, zan ba, bego? ara, gure aldudan kontzertu zedearen presentak eta izango dela emeritzian, bai honan, medikoak elkartean, hori da sau plazaren ondoan, eta ara, beraz urlitzen altziztela, igande batez da, txalde guso baten pasatzeko, postak aldera eta eta ara, eta izango da ere zede, batekin eh, etxera <laughs> hori da <laughs> hori da ba osongi guztionekin geratzen gara azken kantu bat entzungo gori bai e, itxaso zabalean edo marinera bai. mm. kantu entzun, e, autatu e, berezia bada kantu hau denak bezala suposatu <laughs> Ez, gero mm, ba, gaia june mm, joziak du idatzi, eta ba, gaia da mm, azkenean eh, pertsona batek uh, atxemaiten duela bo, bizian, uh, <laughs> bizian ezker eta joan eta ba, azkenan uh, bere, bere ailegatzeko portu hori atxemaiten duela eta biziare, biziaren gora berak itxasoaren mugimenduari konparatzen ditu. Eta, um, hala, bo, Mankizuna bukatzeko pentsatzut gai polita dela. Bai, bai. Ba, bai. ba esker mila, unha horbel izan. Ba, mila esker. Zuei. Ba, esker. Ba, ispela Itxaso zabalean barna Atzean uzten ditu Pasadiren oroimenak Beti haintzina Kantuz kantu, Euskal Kultur erakundeak babesutako emankizuna. kizuna.